Yɛ me kwan sɛ asɛm mu dua bɔ asɛm nyɛ kwan sɛ yɛkye me na aberanteɛ. Woyɛ ate polisi na eto. Daabi asɛm deɛ woka no kora ka no korɛ no korɛ ka yɛ te polisi ne ka kyɛm sɛ mema me wɔfa mo nkɔ anvio because aberanteɛ no wɔ asɔ mma me bee a aberanteɛ no bɛtumi akɔ ama wɔn ho akyerɛ wɔn mu te ɔmo ma me bee te mi na matu anamɔ kɔɔfɛn so te ɔmo kɔɛ no na matua me ka nyinaa dwan ne yi na matua Me ne wɔn ka, na wɔmaa no lɛtɛ sɛ wɔmfa mmrɛ polisi panyin no yemmee me, na mmom Duada, menom Nana ne mmla ne Blɛyi mmla, ne ne hɔma ne n'anidua no. Nti hɔ no me baabi a metwee odua no tentene nkyɛn ne sɛ adeɛ no nni hɔ no nya nyɛ na mebɔɔ no dua no. Nti mede no kɔgyina sɛ yɛda no dua nya ɛnyɛ yie kɔpem tam sɛ nipa na sika no wɔ ne hɔ no wɔn na sɛ mede no kɔda no dua kɔ so wɔn na mebɔɔ no dua. Wɔn nso wɔtu ase kum ne yɛ so kum. Mente aseɛ. sika ni hɔ soso dua no bɛdan ne fɔs so nti sɛ ɔsɛ sika no ne ni hɔ ɛde a bɛgyina akɔnyɛ wei so aka akyerɛ akomadamma yɛ mu ntie menyɛ sɛ wo a wotu anammɔn ɛde ba asɛm ne ma yɛ aketɔ papa fie agya kwaku kra kɔɔ no ma asɔm fie sɛ mesika 3.5 wɔ na wokɔɔ nyɛ akɔgye aba no deɛ pawfum daka sika ɛne bɔne nyinaa ɛhunu saa mmere maa ne ɛwofia ɔkɔba dɔkɔ deɛ wobɛkyɛ wo din bɛkyɛ frɛ no akue kusu a akue kusu a bɛkyɛ wo mfie hɔ die Me ne eh, aberanteɛ yi, yɛne no kɔtee ne ntoosi. Enti me ba yi na mɛsoa. Nti yɛwɔ afuom wɔte ntoosi ɛna me ba yi bɛka kyerɛ me sɛ, aberanteɛ se ne ho akeka ahokeka no, nti ɔpɛ sɛ ɔne ne yɛ adwuma. Ɛne sɛ, sɛ ɔne wobɛyɛ deɛ a. Nti yɛbaa fie, ɛna Blair yi, wobaa me hɔ, wode moto. Anwummerɛ na aba bɛka kyerɛ me sɛ, Peter sɛ ɔne wobɛyɛ adwuma. Nti wo so, wobaa bɛbɔ ma amanneɛ ne deɛ ɛbɛsi, ɛna me so sɛ, wobɛyɛ kuma, wɔne no bɛyɛ deɛ a. Ɛkɔ ara da fam. Ɛna asɛ wo ne wo bra baako na ɛyɛ adwuma no. Enti wokɔbɔ wo bra no amanneɛ deɛ ɛbɛsie. Ɔba abɛka akyerɛ. Enti mewaa na asan baa sɛ wo bra no sɛ afuo na mokɔdɔ no so nti sɛ ɔbɛyɛ deɛ a mo ne no nyɛ. Ɛna woka kyerɛɛ me sɛ menka nkyerɛ Peter sɛ adeɛ kyɛ a mfa sekan nhyia wo paake so na monkɔ. Mogya mo kɔɔeɛ, moyɛ mo adwuma. Asɛm no ni, mo nyinaa moyɛɛ adwuma no kama. Enti moyɛɛ adwuma no wieeɛ no, nturase no bereeɛ me, na me ne yɛ kɔte ma mo. Enti daa mewɔ afuom ara na me na mebere so wɔ na so aba kɔ a hone yɛahyɛ. Enti mewɔ hɔ a na mebɛbɛka kyerɛ mo sɛ, Mese sɛ yɛba a ɛfiri anwumena no, me ne mera. na anwummerɛ me ne ne bɛyi ɛbaa wo fie yɛbɛɛ wo kɔna na awɔ deɛ ɛkyɛ a wona bi sɛ ɛkɔ asɛ ɔmbɔ ma mane ɛkyerɛ wo nanso adwuma ne peter ɛyɛ na akɔ awieɛ nti ne sika wɔ mu five million na ada ne hɛ me sɛ ɔmbɔ ɛkyerɛ me de ma ɔmba na ɛda wase ɛne ɛbaa fie nti ɛbaa fie adeɛ kyeeɛ me ne nasɛm nso fie bɔ ho ɛna mebɔɔ efiefoɔ ama no nti ɛmu mu nyina bɛda wase nhyia wo bank ayi Mɛkɔ akɔtwa foto no. Ɛda no menkɔɔ afuom na mekɔɔ nkenka asu. Ɛna sii na te na ɛbɛfaa no sɛ ka na mokɔɔ afuom. Mokɔɔ afuom anɔpa paa mewɔ hɔ na wo blɛ wode moto baaeɛ. Na me bɔn koraa nsɔ me. Nti wode moto no baaeɛ no na wonim sɛ wobɛfrɛ me na kɔ. Ɛna wofrɛ me wura dan mu. Nso wofrɛ m'asew na ase asew bra. Nti me ne wura dan mu na aka kyerɛ me sɛ Peter de sika bi abrɛ wo sɛ ɛɛ wode kɔto wɔfa ɛɛ kɔgya no na momfa nkɔto ban. Na sika no wafɛm. Na sɛ sɛ wo ne wo yere bɛyɛ wɛɛden. Sɛ wɔmfa sika no koraa mma wo a, atade a wode bɛkɔ asɔre koraa no, worennya, na moannya kaa a mode bɛhyɛ. Nti wokaeɛ no, na me ba no anwene no annya, na mese, Peter, ane na ɛyɛ adwuma, nti wo deɛ, ɛnyɛ hwee, ma no mfa. Ɛna ɔse, Ah, ɛneɛ sika no wɔ me hɔ, nanso wate na wodaeɛ ase. Nti wodaeɛ ase, yɛne wo tete dan mu adi nkɔmmɔ, nanso seesei, nka wopɛ sɛ wokɔtɔ abirekyiri, nso sika a wode bɛkɔ akɔtɔ abirekyiri no, Wo nua no adaadaa wo nti sika no wo nsa anka. Nti saa deɛ yɛmfiri nkokɔ nan nka ho na Nyame yɛ adom na wowie a naawɔtwe mu yɛde sika no ba adeɛ nkokɔ sika no aka ho aba. Ɛna meka kyerɛɛ me ba no sɛ sɛdeɛ wo firi no teɛ no deɛ yɛntumi mfa akokɔ no ntɔn ma no nti akokɔ no yɛde kyɛ no na ɛkɔtɔɔ bokiti five five kaa ho na yɛde kyɛɛ wɔ. Ɛnti naawɔtwe mmienu yɛyɛ wɔ deɛ awie mehu ɔkɔa sɛ ɔde sika no bɛba amma. Ɛna yɛbisaa no sika no se yɛayɛ ntoosi saa ntoosi no koraa me ne wɔn na yɛɛyɛ. Ntoosi no dere a. Na ayerefoɔ no a moyɛeɛ no, sika ammom, ɛyɛ ade kyɛ. Enti seesei no, ɛyɛ eh, sɛ anko- abɔntenfoɔ sika akɔgyegye yɛn wode ma wɔn. Nti me ba no deɛn deɛ, ayɛ sɛ wone wo nua no no, nti ntoosi no bere a, wote a wode sika bɛma no? Ɔno nso, Yuo. Yɛtee ntoosi no wieeɛ, sika no amma, na mebisaa yɛ, wose, Yɛnyɛ ntoosi no foforɔ fɔdɛs nti ntoosi no saa ntoosi no bere a wode sika no bɛma me na mede ama me ba no saa ntoosi no so ɛnyɛnyɛ yɛtɔɔ so so woamfa sika no mɛkyɛ sɛ sika no mmerɛ biara wodane dane no nti maame bɔ no bo fui na meka kyerɛ no sɛ pita ɛde nya abotere saa ntoosi wei a moyɛ no ɛde no yɛyɛ wie wanyɛ wie mɛkɔ akɔgye sika no ɛti wone meyɛ adwuma no afe mu wone meyɛ adwuma no mebɛre meyɛ atɛm ntwa awopoa so wone meyɛ atɛm ntwa anopoa na mebɛɛ ne ba yare Na ɔbaa hɔ sɛ bra Kofi, mesrɛ me ba no baako yare, na ma me fifty thousand na memfa akwadaa no memfa nkɔ drugstore nkɔtotɔ aduro ma no nkɔ afuom. Woka kyerɛ me ba yi sɛ wo koraa sɔre wohia sika ma wo yere nto ɛɛ ɛ wohia sika ma wo yere akɔ nhoma na woanya obi ama no. Sɛ wo nso wo ma ne ba wu na maame bi wɔ hɔ na ɔse ɔpɛ obi akɔyɛ no adwuma na ɔde kɔyɛ adwuma no. Sɛ ɔkɔyɛ adwuma no maa no a, anwummerɛ no mewɔ hɔ me ne no fa wɔ hɔ na wabɛfrɛ me ne no fa kɔ ne bɛn. Yɛkɔɔ dɛn wɔ hɔ a ɔse ae, wo ne Peter na ɛyɛ adwuma na ɔkɔ baabi wɔ Ankraw. Nti na mebɔ wo dware nam sɛnea Twaa mu oguadi wie a asɛm a wɔma ka wo so wokɔ asɔre ɛna wokɔeɛ nti adeɛ kye anwummerɛ ɛna wobaeɛ wobaeɛ asɛm a wɔbɛka ne sɛ asɛm a wɔbɛto yɛn nim deɛ woanyɛ nnuaeɛ asɛm a wɔbɛka ne sɛ me ba no wontumi ne wofa wo nua kumaa baako so ka wontumi ne wɔn nyɛ adwuma bio na mene ne wɔfa bisa sɛ adɛn wɔn adidi atɛm nso wɔn nyɛ wo hwee yɛbɔɔ ne bɔɔ ne bɔɔ no asɛm a wɔbɛka ne sɛ wɔyere bɛwo nti wontumi ne wɔn nyɛ adwuma bio nti Wo kaa saa no, nea sɛ n'ayere wu a na ahwɛ no, agya wɔ wo na ado nso ntumi nyɛ adwuma. Ɛne deɛ ɛbɛyɛ ne sɛ, ne bɛ so de to ne yɛfo m'anim sɛ, ne sika wɔ hɔ, enti sika no, fa ne sika ma no. Ɛna wo se a, wogye to mu sɛ, sika no, wohyɛ mbaawɔtwe mmienu, enti wokɔ, wokɔ eh, ne nua hɔ nkenan, akɔgye ne sika no de abrɛ no. Ɛ, sista wokae me kakra. Ase, Mahyia wo pɛn. Oh, wohyiaa me kwan so. Nansa mu hɔ a wohyiaa me a na wo koraa ka sɛ, Ah, aberante kama, ɛna matena hɔ ama nsanso agu m'abɔdwe ase ne m'atiko tantantan. Ɛ, na wo na ne nyinaa kɔ ama no de w'anim ayɛ fɛ saa no. Mercy soap ɛna aboa me saa no o. Mercy soap no yɛ dɛn? Sista, mercy soap no no, kane mese sɛ mehyɛ mpaboa na me werɛ gu hɔ a, gye sɛ obi atua me ho. Ɛne nnɛ, mercy soap ayi saa animguasesɛm no afiri me so yi o. Mese wose sɛ manhyia mercy ointment a, A Me wedeɛ ne sɛ yɛɛ tantantan a na mentumi nkɔ nnipa mu. Mercy ointment na ɛmaa me honam ani yareɛ nyinaa kɔeɛ. Ɛnna amanfoɔ hyɛ me so nti daa. Ampa wo ho ayɛ fɛ dodo. Mercy ointment na ɛma ama wo tiri nwi so afu buromm fɛfɛɛfɛ. Hwɛ! Mercy ointment ɛsan tumi yam ɛhoa ɛne ne kakawirewire nom nyinaa. Na kyerɛ sɛ sɛ Mercy ointment ɛne Mercy soap wɔ hɔ a, ɛnsɛ sɛ obiara gyagya ne ho ma ne honam sɛe. Dabi koraa! Mercy. Mercy ointment ne Mercy soap nso deɛ ɛnyɛ nna. Wobɛnya bi wɔ Nsɛmia Herbal Drug Centre wɔ Afo Kwanta, bɛbɛn Total Filling Station no, anaa frɛ 0244669272. Asokwa nso, wɔwɔ Fort Junction, anaa frɛ wɔn 05130328 anaa 0242954810. Mercy Antwi ne Mercy So Ahoɔfɛ Ntoasoɔ. Akuafo ahene, adwuma oo. Adwuma da aseɛ bruu. Na me sɛ duro bɛn na ɛyɛ a wode hye mfuiɛ yi a ano ɔnam sɛɛ yi. Kowura na Company Limited foɔ nnuro a ɛhye mfuiɛ na aboa me saa no o. Ɛɛ! Baako ne Sikosto. Sikosto ɛhye mfuiɛ biara. Ɛhye sensan ne mfuiɛ a nhaba atɛɛtɛɛ nyinaa mmirika so paa. Baako nso ne Kurahead. Wo dua ɛmo, aburo, ayuo anaa atoko a na sɛ aseɛ fu a, Kurahead ɛbɛhye aseɛ mfuiɛ no na ɛnneɛma pa ahoɔdua no deɛ ɛbɛgya no abrɛ a ɛnsɛe no. Curaçao Super nso wɔ hɔ o. Ɛno nso yɛ de ade. Curaçao Super nansa na ahye no krabuu. Nnɔbae a anyinyin no deɛ ɛnsɛ no. Wode Curaçao Super gu so a, nanso mmani akyi nsuo koraa tɔ a, still bɛhye mfuiɛ no. Afei yɛwɔ Curaçao no wɔ aburofuo, ahwirifuo anaa atoko a, Curaçao ɛbɛhye ase mfuiɛ no agyae nneɛma pa a wowɔ dua no a, ɛnsɛe no. Kurama Company Limited wɔ he? Accra wɔne Huaja Lake no di nhwɛanimu, frɛ zero two four three, fourteen, seventy eight, seventy eight. Kumasi Kadeti a wɔne Children's Hospital di nhwɛanimu. Sports, African film, nkwadaa program, cartoons, action film, music videos ɛne program bebree no ara a biribiara yɛ clear mma wo. Digital viewing no no, worehwɛ TV na mfoni no refrɛfrɛ woɔ. Obi a ɔwɔ Ghana firi Punugu gu Kwasi Afasini pɛ sɛ ne TV so yɛ fɛ. Ɛno nti na Multi TV foɔ de Multi TV Digibox apete ɔman mu ha nyinaa. Wowɔ Multi TV Digibox yi bi a, wonya radio ne TV channels mmaako mmaako twenty a ɛbɛma wo programs afɛɛfɛ a ɛma abusua no ani gye. Asɛmɔden baako a ɛwɔ mu ne sɛ, wonya gye wo Multi TV Digibox ne dish a. Ɛyɛ break nkran, wontua biribiara bio, wobɛhwɛ ara. Multi TV Digibox Tresal two one two one one six eight zero kosi five anaa kɔ Multi TV dealer bi a okita tumi krataa hɔ gye wo deɛ na firi aseɛ hwɛ digital TV. Ɛyɛ pefee! Multi TV, more TV for free! Ɔdomankoma bɔ adeɛ, bɔrebɔre bɔ adeɛ, akomfo titi, nana kɔkɔ bunsam, pɛkɛsɛ gya na di ɔfiti kɔɔtia na nhoma gyegye afirafirem, ɔne ɔso ntakrakye, ɔne abosompem ne abosonnuasa, ɛne motia mpempem ama yɛhom no so. Ɔbosom Kofi oo Kofi, Powers, Huntahunu, ɔwɔ afɔno no, ɔfa sum ɔmfa kanea, ɔtu anammoa na ɔyɛ di n'anim. Ɔbosom bɛdi atuo bɛle mma ɔso atuduro ne prɛmo nam. Agada Kwaku, Ogya pa tudu, ɔte abunu, ɛte akɔkɔɔ. Ɔbosom Sibogyata, Awenade, ɔwe dadeɛ amono si boɔ sakyi, amfa mfiri bɔfoɔ, to amfom. Bɔmmɔfoɔ anaa koraboɔ ne wɔn ani te gale bɔfoɔ, asukɛseɛ a yɛnsi no kwan, ɛpo mu butɛntim a ɔnsuro asorɔkye, ɔbosom a ɛtia mframa, onyansafoɔ a ɔsom afidie ayi mframa, yadeɛ, ohia na akyekyere hɔ, akwantuo na wopɛ, adwuma na wohwehwɛ, awadeɛ, wopɛ a, ɛne no to nkyea, aberefoɔ akyekyere hɔ, yɛato wo ho mu tuo, nsɛnkyerɛnne na wohwehwɛ, woyɛ okyigyefoɔ, yɛabɛhwɛ w'ani so adeɛ. Ɛwɔ Kumase, Akomada Afantwo, ɛfiri Brada kɔpem Yawada, Nkanso, Saa Pɛɛ Man, Nsawam kwan so, ɛfiri Fiada kɔpem Dwada. Wobɛtumi anya no wɔ www. Kwakubonsam dot com ɛna wobɛtumi afrɛ ahoma yi so, zero two seven seven seven five two eight six nine anaasɛ zero two four six zero seven six four four eight. Nana Kwaku Bonsam, ɔbarima akokodurufoɔ, ɔberefoɔ mu oberefoɔ, ɛdɔm ani sɛdeɛ ɔso takrakyɛ, Nana Ama Asante Mampɔfoɔ yi, mo nso mo mmerɛ nie, nhyia 104.5 FM, wiase mu sɛm, yɛde toa mo Stadium Park, Efiada, 9 April 2000. Me deɛ nsuo so deɛ menkɔ meyɛ Kristoni baabiara wɔn yɛnkɔ na menyɛ bayifo me mabɛpra Valangom enti na bayifo mpanyinfoɔ a moahyia ha mese menyɛ bayifo oo menyɛ bayifo. Afiase dɔm no nyinaa ɛɛba bi. Nana Togbɛ Kadunakɔ wɔɔsan bɛyɛ ne nneɛma no ɛbɛyɛ huhuhuhuhuhuhu. nso. Yɛtɔn Madam Catherine aduro yi wɔ ɔman yi mu nnuro so tɔɔ akɛseɛ ne nketewa nyinaa mu. Sɛ wopɛ dodo atu akuma so Kokeo, Freddy Mens Herbal, Bressert Required, Ashtown, wobɛnya bi wɔ Dani Herbal ne Kolinac Herbal, Kejetia, Costa Pharmacy ɛna Sam and Co, Asafo, Hub May Pharmacy, Walap Pharmacy, Central Market, Radio hɔ nye Sabotseman Radio Akwaaba wɔ German Mannheim, Rocus FM wɔ Spain na World FM so wɔ America Abotseman. Me din nye Agya Owusu, Mampɔw Kontonkye, Aboa Ewuo Akumaa na Bretio da Gong. Me ba a me ba ne sɛ Gyata, Rev. Dɔkta, Dɔkta, Dɔkta Nana Benya wɔ ha, ɔakyea me takyi, ɔabɔ bɛrima din, ɛna Sibira Carlo, ɔno nso wɔ ha, ɛna Mister No Nonsense Abusua Krakye. Nsɛm bi ahi wɔn nso tua. Yɛ producer Nana Boakye nso taa makyi dendeenden ɛnyɛ asɛm ketewa. Maame yɛnsan ntoa so. Aberanteɛ kura sɛ ɔkɔ nkran kɔgye ne sika aba. Nn sɛ ɔkɔgye sika no aba. Ɔbaeɛ a ɔde adwatoa ne si ne yɛfa so sɛ ɔkɔgye sika no aba. Nti yɛhwɛɛ no kwan a wamfa sika no amma. Na ɔno ara san baa ne yɛfa hɔ de adwatoa brɛɛ no sɛ wɔhyia onua no wamfa sika no amma, wɔbɛhyia no Kumase wamfa sika no amma no. Nti ne wɔfa ma nka nkyerɛ nnɔbayi sɛ Ɛɛ ne ntoosi ɛtutom nti maame yɛ ade ne ntoosi ne bere a ɔde sika no bɛba ne ɔde ama me ba no na me ba no so yuu nti wie no ɔne ɔmo ano kɔ afuo mu ne ntoosi no ɔmo kɔteɛ mo kɔte ntoosi no a ɛɛ saa ntoosi no bere wɔn wɔn kɔ a wɔn wɔn ten thousand wɔn ba ano ano no wɔn ayɛ ɔkwa yɛ ntoosi no abere ape wɔn ka hwɛ ankyerɛ wɔn na me ba no san kɔ frɛ me ɛfa no sɛ sɛ sɛ adwuma ne ne yɛ yɛ no wɔama yɛn ɛɛ ne sika so so wɔn wɔn so wɔn pɛ sɛ wɔfa wɔde no ɔmo nti wɔfa san frɛ no. Wɔmfa ɛso ma yɛn na ɛkɔfiri aberante bi. Wɔbaeɛ a, ne wɔfa de to n'anim a sɛ wɔbɛka ne sɛ, Aboa wɔ dwan, mfifire afiri mu, obi nhunu, na ne ba, ne yere awo, sika kura nya bi mmɔ no akɔnhoma nti, sika no, wɔnya nyae. Ne wɔfa sɛ, Ah, ɛne sɛ wo sika no wontua. Wɔse, Mekɔpɛ bosea, menya bi deɛ a, mede bɛba. Na wɔfa baako wɔ hɔ, yɛfrɛ no Yɛ Aboa Du. Ne wɔse, Krakye. Sɛ ebi obi koraa ka na sɛ yɛde kɔ kɔɔto a, yɛka kyerɛ sɛ tete nti a aberanteɛ no se ma no five hundred na ɔmfa ma ne yere ntɔ ne nneɛma me nso ne ne mma nya bi ntɔ aduane ni. Na woka asɛm wei a sɛ wɔbɛka akyerɛ me wɔfa no sɛ enti panyin twi no a meka no wonte me ne wɔfa no se ei adɛn na didi m'atɛm a sɛ ɔbɛka ne sɛ yɛ yɛpa yɛmfa no kɔ police station na mede me ba no brɛ no na mamfa sika anka ho afei so wonkɔ sire mu nkɔtɔ pɔnkɔ ɛmfa fam na me se ei na nti susuan paa sɛ Sɛ bi, sɛ wokɔfa baabi a obi kura de no yɛ adwuma a, wontua no ka. Enti saa na woka deɛ a, mede bɛkɔ kɔɔto. Ɛna ɔtwi faa so na ɔkɔeɛ. Ɛna me, me, me nso mete hɔ ara na mekɔɔ Turebɛdɔm kɔɔto na ɔkɔsan maa aberante yi. Ɔkɔsan maa no, ɔde krataa brɛ no. Yɛne no adi akɔneaba. Aso ɔbɛka ne sɛ, ɔbɛtua sika no ama yɛ deɛ, ɔnkɔ akɔtua ama kɔɔto. Yɛkɔ kɔɔto mmaako mmaako, mprɛ du, ne wɔfrɛ deɛ ɛka ho du baako. Yɛkɔeɛ a, sɛ na deɛ ɔdi asɛm ne se, Na yɛbɔɔ dua sɛ yɛayɛ no dɛn? Wɔn se yɛnkɔfa sika mmɛ pii so. Ɛnna gyae baa yɛn akyi na bɛpɛɛ sika. Yɛkɔeɛ a, wɔn se ansa yɛn bɛba bɛbɔ dua no, ne ka, ɛnna yɛkikirikiri hɔ ne yɛagye yɛn six hundred thousand. Six hundred no, yɛ, yɛaka asɛm no, ɛsɛ sɛ yɛn bɛba bɔ dua no, wɔdi fɔ. Nti yɛbɛtua dwae. Sɛ wɔnyɛ dwae pa amma a, yɛbɛgye no one million. Sɛ wɔde dwae pa nso ba a, yɛpɛ dwae bɛɛma. Mese mate. Nti yɛbɛɛ na mebɛyi onua baako bɔ load no sɛ ɔne no kɔ Waga. Nti ɔmo kɔɔ esi apɛ na card no kɔhwee aseɛ, wampira na ɔbaae. Nti ɔbɛɛ na mese ma wo nkɔ biom. Nti broni bi abɛbi adwuma wɔ hɔ, yɛfrɛ no From Ghana. Na mekɔ srɛ panyini baako sɛ, sɛsɛ meba na ho kyere no, nti mesrɛ no wɔmmoa me na wanya adwuma no bi, na panyini no faa no. Panyini no fa no wɔkɔ n'adwuma a, waduru park so a na ɔse papa bla bi afrɛ no, na wɔ abranteɛ no no gyina hɔ ahomakye no. Ɛna ɔbisaa no sɛ wanim no, ɔse daabi. Wɔsee papa yi abɛyɛ kesi sɛ Feso hene afrɛɛ sɛ bra, woamma, nti yɛmmɛkye wo. Na ɔse ah! Nana Feso hene afrɛ makɔ mpena mu, me ne me maame ne me ɛfa, ɛdɛn na mankɔ? Kikirikirikiri ɛna mebɛyɛ akɔtom. Ɛna onua no sae, ɛna ɔbɛbɔɔ nhoma no, ɛna mekɔɔeɛ. Nti mekɔ na mebisaa apolisifoɔ no sɛ, mo da ni, mode, ɛnɛ deɛ mo da no dua? Ɛna ase mmerɛ mu na ɛkyee no na aberanteɛ no de krataa baa sɛ yɛnkye no ɛne yɛbɔ sɛ nyɛ berɛ adi a anka gye sɛ wɔbɔ me na mebra ho pata a me na megyaeɛ na wɔha me ba no saa dɛn yɛmmɔɔ korɔ no da ɛna hɔ adeɛ polisini no frɛ me ɔka kyerɛ me sɛ mepɛ ne yie a ɛdwa ma yɛmfa nkɔ